بسم الله الرحمن الرحيم نايت شفقتك ومهربان الله نون اسم باش باشلايمن إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك أن أنذر أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم Biz haqiqatan Nuhni qavmiga, qavminga qattiq azob, ya'ni dunyodagi chog'larda to'pon balasi, oxiratda do'zax azobi kelishdan burun ularni ogohlantirg'in deb avatdiq. قال يا قوم إني لكم نذير nuh aytdi ey qavmim man haqiqatan sizlarga avatilgan oshkora ogohlantirg'uvchiman أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون الله ibadet kılınlar, onundan korkunlar ve Allah'a itaat kılınlar. يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون U ba'zi gunohinglarni mag'firat qiladi. Sizlarni muayyan muddatgacha kechiktirdi. Ya'ni umringlarni uzun qiladi. Shubhisizki, agar bilsanglar, Allohning insonga bekitgan ajali kelgan chaqda ajal kechiktirilmaydi. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا نوح ايتتي پروردگارم من حقيقتا قوممني كيچ كندوز ايمانغا دعوت قلدم فلم يجدهم دعائي إلا فرارا منين دعوتم اولارنى تخمو قاچورو وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من أولارني sening mag'firtingga erishsin deb هر qachon da'vat قلسام da'vatimni anglamaslik uchun barmoqlarini quloqlariga tiqib oldi. So'zimni anglamaslik yoki meni ko'rmaslik uchun kiyimlari bilan boshlarini chumkib oldi. Kufrda ching turdi. Cho'ngchilik qilib iymondan texmi bosh tortdi. ثم إني دعوتهم جهارا Ondan men ularni to'lab da'vat qildim. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا Ondan ularni oshkora da'vat qildim va yoshirin da'vat qildim. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا Ularga aytdim: Parvardigoringlardan mag'firat tilanglar. U haqiqatan mag'firat qilg'uchidir. يرسل السماء عليكم مدرارا U sizlarga mo'l yomg'ir yog'dirib berdi. ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا Sizlarning mollaringlarni va o'g'illaringlarni ko'paytib berdi. Sizlarga bog'larni, o'stanglarni ato qiladi. ما لكم لا ترجون لله وقارا Nima uchun sizlar Allohning buyukligidan qo'rqmaysizlar? وقد خلقكم أطوارا Holbuki Alloh sizlarni bir qancha bosqichlarga bo'lib yaratdi. ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا Sizlar ko'rmadinglarmikin? Alloh qanday qilib yetti osmonni birining ustida birini qilib yaratdi? وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا Oyni ularda, ya'ni dunyoning osmonda nur qildi. Kunni nur chachquchi chiroq qildi. والله أنبتكم من الأرض نباتا alloh sizlarni zimindan yaratdi chunki otanglar odamni tuproqdan yaratgan edi ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا Ondan Allah sizlarni o'lgandan keyin zaminga qaytirdi. Ya'ni zaminda dafn qilinsizlar. Ondan sizlarni qiyomat kuni zamindan chiqirdi. والله جعل لكم الأرض بساطا لتسلكوا منها سبلا فجاجا Zaminda keng yo'llarda mengishinglar uchun Allah sizlarga zaminni besat qilib berdi. قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا Nuh etdi. Parvardigorim, ular haqiqatan menga osiylik qildi. Meliga, bolasiga va o'zlariga ziyondan boshqani ziyoda qilmagan kishilarga, ya'ni boylarga, katta boshlarga agashdi. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا Ular, yani katıbaşlar, bana çin tutmadı. Bana ve bana geçkenlerge eziyet yetküzüp, çoğun eyle tüzdü. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا Ular ma'budlaringlarni hargiz tarik etmanglar. Vatni, Suvoqni, Yag'usni, Yauqni va Nasrni hargiz tarik etmanglar, dedi. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا Ular haqiqatan nurg'un kishilarni ozdirdi. Zolimlarni texim gumroh qilg'in. مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا Ular gunohlari tufaylidan to'pon bilan g'arq qilindi. Do'zaxga kirgizildi. Ular o'zlari uchun Allohdan boshqa hech qanday yordamchi topolmadi. وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا Nuh etti. Perverdigarım, yeryüzde kapırlarının birini mi koymagın? İnneke in tederhum yudillu ibadeke ve la yelidu illa faciran kaffara. Eğer onlarını koysan, shubhisizki bandalaringni ozdirdi ularning topgan bolalarimi faqat fojir kofir bo'ladi رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا پروردگارم маңа, ата анамға менің үйімге мөмін болып кірген кішіге вә мөмін әрлерге, мөмін аялларға мәғфірәт қылғын, залымларға пәкәт алакетні зияды қылғын.